Yani hemege bu gerlik için hemege itkizli yaptı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de فَاتَّقُوا اللّٰهَ aslihu ذَاتَ بَيْنِكُمْ bas allohdan qo'rqingiz va o'z oralaringizni o'nglangiz anfol surasi 1 oyat ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmas. siz har qanday yomonlikni eng go'zal so'zlar bilan daf qiling. Shunda banogoh siz bilan o'rtalaringizda adovat bo'lgan kimsa qaynoq sodiq do'st kabi bo'lib qolur. Unga yomonlikni yaxshilik bilan daf qilish xislatiga faqat <coughs> sabr toqatli zotlargina erishurlar. Unga faqat ulug' nasiba egasigina erishur. Fussilat surasi 34-35 oyatlar. Albatta, xabaringiz bor birodarlar, biz mana bu Allohni kalimasini oliy qilishlik yo'lida hijratdan oldin va hijratdan keyin ko'p-ko'p qurbonliklar berdik. Ko'p mashaqqatlar chekdik, to'yinki Robbimizni rozi qilishlik uchun. O'zbekiston Islomiy harakatini hijrat diyorida 92 yildan boshlab hozirgi lahzagacha berib kelyapgan shahidlarini adadi 500 ga yaqinlashib qopti. Bu shahidlar Tojikistondan boshlandi, Chechenistonda shahid berildi, Qirg'izistonda shahid berildi, O'zbekistonda shahid berildi, Afg'onistonda shahid berildi. Mana bugun biz yashab turgan mana bu yerda shahid berildi. Demak biz juda katta qurbonlik bergan jamoatimiz. Shuning uchun biz sizlar bilan bugun mana shu jamoatimizni boshiga kelyapgan turli-turli sinovlar, imtihonlar va turli-turli balolar haqida gaplashib, to'xtalib o'tmoqchimiz. Shoyatki Alloh subhanahu va taolo bizlarni holimizni isloq qilsa. Chunki mana shu Tojikistondan bosib kelyapgan narsa har 4-5 yilda biz <coughs> bir zarba yeb olamiz. 5 yil, 6 yilda bir. Tojikistonda bir bo'lgan bo'lsa, Afg'onistonda imorati vaqtida bir zarba yedik. U bombardan aytmayman, u bombardan xatarli emas. Mana oradan o'zi 4 yil, 5 yil o'tibdi, yana bitta zarba yedik. Har 4-5 yilda. Shuning uchun biz ko'p aytib berganmiz. Ko'p aytib berganmizki, bizdan ham oldin hijrat bo'lgan. Bizdan ham oldin jihad qilingan. Bizdan keyin ham hijrat bo'ladi. Bizdan keyin ham jihad bo'ladi, birodarlar. Faqat bir narsaga qizg'anaylik. Faqat bir narsadan qo'rqaylikki, bizni davrimiz bitib, muhojir mujohid tarixda qoladigan odamlarga aylanib qolaylik. Ha, bir O'zbekiston islomiy harakati bo'lgan 5 yil, 6 yil, 10 yil kurashgan, yo'q bo'lib ketgan degan narsadan ko'p qizg'anaylik, birodarlar. Men ko'p aytib berganman. Bundan 70 yil, 80 yil oldin Mavaraun nahrdan 2 million muhojir chiqqan birodarlar. 2 million muhojir chiqqan. Faqat Qunduz ko'pchilik Qunduzni ko'rgan kichkinagina shaharcha. Shu yerda 50-60 ta alloma, olim, qozilar, hofizi Qur'onlar chiqib kelgan, solih kishilar chiqib kelgan. Hattoki shu Qunduz, Bag'lon, Imom Sohib mozor, Kobil shu mintaqalarda shunday deylar ekanki, palon Qunduz shahrida bitta yomon odam bor deb qo'yishar ekan. Muhojirlarning ichida solih kishilar ko'p bo'lgan. Nimada Kobilda bitta yomon, ikkita yomon odam bor deb qo'yish. Solih kishilar ko'p bo'lgan. Zamonlar o'tishligi bilan Nima bo'lgan? Hozir Kobulda bitta odamni mikroskopda topgan bo'lmaydi bir yaxshi odam bormi-kin deb. Shu darajaga borganki bular bu Andijonliklarning mahallasi. Bu Namanganliklarning mahallasi, bu Toshkentliklarning mahallasi, bu Samarqandlik hattoki qabristoni juda-juda birodarlar. Qiz bir-biriga qiz bermaydi u. Qabristonga qo'ymaydi Bu Samarqandlarning qabristoni bunga Farg'onalilarning qo'yilmaydi. dunyoga titilib yog'ib ketdi ular. 2 million muhojir bor. Mana shu mozor sharifda ko'pchilik ko'rilgan, O'tib kelgan muhojirlarni o'sha vaqtdagi hukumatlar mozor shahridan Helmanga lashkargohga lashkargohga qarib 1000 kilometr keladi birodarlar. Piyoda haydagan, oyoq qo'liga zanjir bog'lab haydagan. qarib shu yo'lni o'zida minglab kishi ochlikdan, tashnalikdan vafot qilib ketgan birodarlar. Eslanglar. Vertolyotlar bilan, kemalar bilan o'tib keldik. Daryoni labida kutib olindi bizni shuncha insonlar. Bizdan oldin Tojikistondan ham hijrat qiling deb tojikistonlik muhojirlar bor. Shularni qissalarini eslaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Banu Isroil qissasini aytishlikda hech nima haraj yo'q dedilar. Banu Isroilni eslab turinglar dedilar. Chunki Muhammad alayhisalomni ummatlariga eng yaqin ummat bu Banu Isroil edi. Qur'onda kelgan eng ko'p qissa ham Banu Isroil qissasi. Biz ham bir eslab turaylik Tojikiston hijratini. O'zimizning hijratimiz 70 yil oldingidan hijratini eslab turaylik. Ne aytib berdim, Turkiyada Buxoroliklar fohishxonasi bor. Ishoninglar shu gapga. Buxorodan hijrat qilib kelgan muhojirlarning nevarasi 10 dollarga nomusini sotadi o'jayda. O'shaning orqasidan ketmoqchimizmi? Biz ham o'shalarga o'xshamoqchimizmi? Shoaib alayhisalom aytgan ekanlarki, In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Shoaib alayhisalom tavhidga da'vat qilgan vaqtlarda gunohlardan tiyinilar degan vaqtida qavmlari u kishiga qattiq oyog'ini tirab olib qarshilik qilgan vaqtida shu so'zni aytgan ekanlarki, men toqatim yetgancha sizlarni isloq qilishlikka harakat qildim. Va bu ishni qilishlikka bu Robbim menga tavfiq berdi. Allohning tavfiqi bilan bu ishni qildim. Va men Allohning o'zigagina tavakkul qilaman. Va har bir ishimda Robbimga qaytaman deb Shoyib alayhisalom aytgan ekanlar. Biz ham sizlar bilan birodarlar shuncha yil bir jamoat bo'lib harakat qilgan bo'lsak, shu islohga harakatimiz bo'lgan. Doim harakat qilganmizki, shu jamoat yo'qib ketmasin, titilib ketmasin, o'tgan kishilarga o'xshab qolmasin deganmiz. Va bu ishni ba'zi bir tabliğotlar bor, zulman, jabran kurhan qilmaganmiz. Ko'pchilik aytadi bu zolim bu. Zulm bilan bilan ushlab turibdi. Zulm bilan bilan shoykotda qirib tashladi. zulm bilan bularni Pokistonni jangga olib kiryapti dedi. Bu hammasi yolg'on, ochiqdan-ochiq bo'hton. Chunki biz sizlar bilan ko'p o'rinlarda ahdlashganmiz. Ko'p janglarga kirishdan oldin shoroda xos umumga e'lon qilganmizki, "Ey birodarlar, jang qilasizlarmi, qilmaysizlarmi?" Ya'ni majburlab oyoq qo'lingizdan bog'lab jangga olib kirilgan emas. Majburlab sizlarni jamoat qilib ushlab turilgan emas. balki tav'an deydi. Tav'an o'zini xohishi bilan xursand bo'lgan holatda hozirgacha kelganmiz. Har kim o'zini ixtiyori bilan. Chunki jamoatda har bir a'zosi o'zini uyida, o'zini ota-onasini oldida amir, bosh qo'mondon, vaziri defo har bir kishi. Lekin bizni bog'lagan narsa nima edi? Shu oliy maqsadlaydi oliy maqsadlar. Shariat tatbiq qilgan bo'lsak, bizga hech kim buyruq bergan emas, xosatan imorat suqut qilgandan keyin bizni hech kim buyruq bermagan shunaqa qilasiz deb. Chunki imorat suqut bo'lishi bilan do'sti dushmanlar bizni jamoatimizni janozasini o'qib olgandi. Ummatning janozasi o'qilganda shu jumladan bizniki ham o'qilgan edi. siyosiy, shar'iy, iqtisodiy, askariy hamma taraflama bizni janozamiz o'qib bo'lingandi birodarlar. Lekin Allohning tavfiqi bilan yana boshimiz boshimizga qovushdi. Yana bir oyoqqa turdik. Mana shuncha ishlar bo'ldi. Lekin odamlar aytgandek zulman, jabran, ya'ni tursang ham turasan, shu yerda turmasang ham turmaysan. Shu Shoykot jangidan avval menga xat kelgan. ki hamma chiqib ketdi mana Usoma ham chiqib ketdi, Mulla Umar ham chiqib ketdi. Nimaga sen u mujohidlarni u yerda mahkam majburlab ushlab turibsan? Ya'ni majburlab ushlab turibsan bilandi. Kema mujohidlarni to'pladim, birodarlar shunaqa deyshyapti. Men sizlarni majburlab ushlab turgan ekanman. Mana shuncha million million odamlar ketdi, yuz minglab imoratda askarlar bor, mujohidlar bor, ketdi bular. Sizlar ham ketadigan bo'lsangiz ketinglar. Shunda mujohidlar menga javob beraydiki, Agar siz ketadigan bo'lsang, ketavering, biz ketmaslikka qaror qilganmiz. Biz o'limga bayat beramiz. Ko'rdik imoratda tanklari bor edi, katta-katta raketalar bor edi, to'xtatib bo'lmadi ularni. Lekin ana shu yerda qolgan 100 yillikda bizni muhojirlarimiz yosh u qari Alloh shahodatlarini qabul qilsin, shular turib berdi. Birinchi bo'lib Amerika bilan ro'brim-ro'bira turib edi shu birodarlarimiz. Ha Pakistan janglanyapti sizlarni. Har bir jangga kirishdan oldin sizlar men bir maqsad olganman. Nima deysizlar? <coughs> Ansorlarimiz urushamiz deyapti. Urushasizlarmi deganman. Esingizladami shu? Majburlab men jangga op kirgan emasman. Mana yakında Mulla Dodillo keldi, men so'radim. Asosiy fidoi amaliyotlarni kimlar qilyapti Afg'onistonda desam, Janubiy Vaziristonlik Mas'ud vazir qavmlari qilyapti. Aytdim alhamdulillah. Juda katta ishlar bo'lib ketdi. Bu Allohning fazli edi bu. Endi buni ko'rmaslik faqat ko'rlik xolos. Juda katta ishlar bo'lib ketdi. Lekin aytdik semizlikni qo'y ko'taradi deb biz jamoatimiz ko'tara olmadi buni. biz buni ko'taramiz. Bu g'alabani ko'taramiz. Nisbiy g'alaba bu, mukammal g'alaba emas bu. Aytib o'tdim, jamoatni xosatan Pokiston bilan urushgan vaqtida janozasini o'qib bo'lingan. Kofirlar-ku qancha birodarlarimiz Jannatgul, Abu Turob, Abdul Hannon shu qancha-qancha birodarlarimiz shu sizu bizni sizu bizni o'sha yerda xizmatimizdagi bo'lgan birodar ushlanib ketdi. Buni kofirlar ushladi. Lekin do'stlar ham bizni janozamizni o'qib bergandi. Hamma taraflama bizni muhosara qilib bo'lgandi ular. Yo'qolib ketadi bular degandi. Tamom bo'ldi bular degan. Lekin alhamdulillah tamom bo'lmagan. Alloh o'zini fazli bilan bu jamoatni asrab qolgan. Va inshaalloh men xotirjamman. bu jamoatni shoxlarini kessa bo'ladi. Katta-katta shoxlarini ham kessa bo'ladi. Lekin buni ildizi bilan qo'parib bo'lmaydi, birodarlar. Toyinki bu jamoat dinga xiyonat qilmas ekan, toyinki bu jamoat shariatga xilof ish qilmas ekan, buni yoqati bo'lmaydi. Har qancha chiranish million million dollarlar foyda qilmaydi, birodarlar. Chunki ko'p urinib ko'rilgan. Bali shoxlarimiz sindirilgan, ishlarimiz orqaga surilgan. Lekin ildizdan qo'parib bo'lmaydimi? Chunki buni asosini qo'ygan kishilar ko'p şey deb ketdi. Biz ko'plarimiz bu jamoat qurilgandan kelgan kishilarmiz. Bu jamoatni hijratda qurgan kishilarning ko'pi sodiqlardan bo'lib, va'dasiga, ahdiga vafo qilib shay gitti. ketdi. Juda va ular bizni afzallarimiz edi. Ularni har bittasini, har bittasini hayoti biz uchun namuna birodarlar. Har bir shahidlarimizdan. Shuning uchun doim tavsiya qilamizki birodarlar, ana shu shahid bo'lganlarimizdan ibrat olaylik. Ana shu shahid bo'lganlarimizga taqlid qilaylik. o'shalarni amallaridan o'zimizga ibrat olaylik. Atrofimizda turgan mana bu boshqalardan emas, o'shalardan ibrat olaylik. Shunda adashmaymiz birodarlar. Çünkü bu maydonda əli nəfəs öp turgan kişilərin hiç heç kim zəmanət verməydi ki, aqibəti nə olacaq birodarlar. Hani o gün bitta birodarimiz aytib beryapti. Nusratulloh rahimahulloh shahid qo'mondan birodar. Aytadi, sanchasi kelardi. Kasallarni ko'rgan keladi, taraf salqinda kelardi. Kelardi-yu, hamma kasallarni kirini yuvib, nonunu pişirip, ovqatini pişirip. joylarini tozalab, uylarini tozalab, shomgacha xizmatini qilib, shomdagi yana hamma kasallardan biroq xizmatingiz bormi dedi. Hey, e'tirofdan biz tinim bilmay xizmat qilyapsiz desa, bu meni vojibatim dedi. Bitta mana yaqinda shahid bo'ldim. Yoki boshqa birodarimiz, Foku anasiga aytib beryapti. Abdul Qayyum birodarim. Boshqa birodarlar ham shohidlik beryapti. Ertalabdan pishingacha Qur'on o'qirdim. Hatto onasi aka o'zi bitta nimani aytib berdi? Shu dafn qilganimizdan keyin dedi, qabrdan takbir ovozi yapken dedi. Faqat Allohu akbar, Allohu akbar dedi. Ana bular bizge namunu buralar. Xo'p, bu jamoat bo'lib yashashlik tushunchasi birodarlar biz u va boshqa jamoatlar o'rtasida juda katta farq bor birodarlar. Bu o'zimizni oqlab aytayotganimiz yo'q. Yaqinda Pokistonni axborlarida yozib chiqdiki, butun Pokistonda faoliyat qilayotgan jamoatlar hammasi munkir inkor qildiki, biz Pokiston bilan urushmaymiz deyapti. Faqatgina O'zbekiston Islomiy harakati urushyapti. Butun Pokistonda, hatto Balistonda bo'layotgan janglarni bular qilyapgan deb yozib chiqdi. Buni sababi dedi, bular Rus bilan Hindistonni josuslar dedi. Rus bilan Hindistonni josuslar deb gazeta yozib chiqdi. Ya'ni biz yomon otliqqa chiqarishlik uchun. Shu Davorxonning o'g'li bir majlisda o'tirsa, kimdir shu gazetadan rivoyat kelib aytdiki, mana josus ekan-ku, mana Hindiston bilan Rus josus ekan, biz bilmay yurgan ekanmiz. u Davorxonning o'g'li Mavlavi Zaydulla aytibdi, ajib josuslar, qarichonlar, kampirlar yetim bolalar, erkagu ayollar, ishga yaroqli, ishga yaroqsiz hammasi bir qavm josib ketdi-da. Desa haligi odamlar aqli javob beribdi-da. To'g'ri aytasan, josga o'xshamaydi, jos bo'lishlik uchun cholu kampiru yetimlarni yetarab kelmaydi. Ya'ni biz jamoat tushunchamiz boshqacha birodarlar. Endi mana shu bizning birligimizni, mana shu bizni Allah Teala bergan izzatimizni yo'qotishlik uchun ochiq dushmanlarimiz va hasid do'stlarimiz bilini bog'laganki biz yo'qotishlik uchun. O'zbekiston islomiy harakatiga asosan Kabil'de livo tashkil bugende hasad boshlangan birodarlar. Chunki biz mintaqada yangi edik. Bizdan oldin 15 yil, 20 yil jihad qilib yurgan katta-katta jamoatlar bor edi. biz ham vertolyotlar bilan, kishtilar bilan o'tib kelgan jamoat edik. Amir mu'mininga bir shikoyat qilingan vaqtda, "Ya bularni vertolyotlar olib o'tib keldi-ku bular" degan vaqtida bu Buxoro mujohidlari bular rus josus emas degan. Yaqinda Mulla dodullar keldi. Amir mu'minning bizga xos qo'mondonlarga vazifa berganki, Buxoro mujohidlariga e'tibor beringlar, xiyonat qilib qo'ymanglar degan. Biz o'sha va'damizda bormiz. Shu yerdan boshlandi. Nimaga bular mintaqaga yaqinda keldi-yu bular Livonni bosh qo'mondoni bo'ladi Chunki Amir Amirul muminning maqsadi nima edi? Afg'onistonda Tahor bilan Badaxshon bitsa, masalasi Panjer bilan Buxoroga lashkar kirib borishi kerak edi. Afg'onistondan keyin birinchi qiladigan ish Buxoroga lashkar kirishi kerak Shuning uchun Buxorodan bo'lgan Jumaboy rahimahullohni Amirul mumin nima qildi? Bosh qo'mondon qilib qo'ydi. Bunga do'stlar chidolmadi. Yusuf alayhisalomning qissasidagi akalar ukiga qilgan hasad bo'ldi. Keyingi hasad Shoykot jangi bo'ldi. Undan keyingi hasad mana bu Pokiston bilan bo'lgan 1 yillik jangimiz bo'ldi. Aytaman-ku, oshkor dushmanlarimiz va pardani orqasidagi hosil do'stlarimiz azm qilgan bu jamoatni yo'q qilishlikka. bombard qilgan, bombard qilgan vaqtida, "Hoy birodarlar, yordam beringlar. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "Va instansarukum fiddini fa'alaykum an nasr." Yordam beringlar biz hujumga uchradi desa, ha bizning fatvoyimiz bor. Sizlarga yordam bermaymiz. Sizlar ahmoq, sizlar o'zingizlar bilasizlar. O'zingizlar pishirgan sho'rvani o'zingizlar ichinglar degan vaqtida kutib turdi ularki, yo'qib bo'lib ketarmikin. Yo'q bo'lmadi. Ana endi chiroyli fursat keldi. Chiroylik fursat keldiki bu jamoatga endi turli-turli shar'iy, siyosiy, iqtisodiy, askariy, istixborotiy, ya'ni asosiy rukunlarni yo'qotishlikka azm qilingan. va Lekin men Allohga tavakkur qilib aytamanki, bu maqsadda ham ular inshaalloh maqsadiga yetmaydi. Barmog'ini tishlab qoladi inshaalloh. Agar biz bergan ahdimizga vafo qilsak, saflarimizni yana mustahkamlasak, o'sha zarba yegan rukunlarimizni tiklab olsak, hech nima qila olmaydi hech kim. Chunki makrni makr qiluvchisini o'zini zarariga tugaydi. Biz aybimiz nima? Shu Pokiston qo'l uzatdi, qo'l berginda bermadik. Pokiston bizni nomuslarimizni oyog'ini ostiga olib o'ynamoqchi edi, o'ynatmadik. O'ynatmaymiz. Inshaalloh o'ynatmaymiz. Munofiqlar bizni nomusimizga qo'l uzatmoqchi edi. Uzata olmadi va uzata olmaydi. Inshaalloh bu narsani qila olmaydi. Bu jamoat izzat bilan yashaydi, izzat bilan vafot qiladi, yashaydi bo'ladi. Erkak va ayoliga Alloh taolo iymon, islom, jihad, sadoqat, vafo bilan Alloh taolo bu jamoatga izzat bergan. Buni izzatini olib bo'lmaydi. Chunki bizning aqidamiz shu. Qulillohumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير Bu biz aqidamiz bu. Izzatni ham Robbimiz beradi, zillatni ham Robbimiz beradi. Shuning uchun men aytib qo'ymoqchiman. Har qanaqangi tashqaridan bo'ladigan hujumlarga qarshi faqat va faqat biz o'zimizni eski formamizga tushib olishimiz kerak. eski ruhiyatimizni saqlab qolishimiz kerak. Chunki aytayapman-ku, bizni janozamiz o'qilingan birodarlar. Janozamiz o'qilingan. Mana yaqin shehda katta mavlaydan bittasi aytibdiki, bu jamoatga men shuni ishonamanki, g'aybi bir yordam bor. Bo'lmasa buchoqqacha bular yo'qib ketish kerak edi. Chunki janozamiz o'qilingan bizni. Men o'sha qissani aytib berganman, o'sha podsho bir 15 yosh bolani suv yeman degan vaqtida bola osmonga qaragan ekan. "He, men seni suv yeman deyapman, sen nimaga osmonga qarab kulyapsan?" desa, "Ha, dunyoning ishi qiziq ekan podsho. Ota-onam yonimni olarmikin dedim, ota-onam ham 2 soat tillaga meni sotdi. Meni yonimni qozolarmikin dedim, qozi ham hukmimni o'qib berdi. Osmonga qarab turibman. Hasbiyalloh va ni'mal vakil. Ey Alloh, sendan boshqa hech kimim yo'q deb osmonga qarab O'shandan zot boshqa zot qolmadi deb kulyapman desa, podsho aytgan aka, "Ya ozodsan, bora sen seni yemayman, seni qoningni ichmayman" degan ekan. Ozod bo'lib ketgan. Bu jamoatda ham faqat osmondagi Robbisi bor xolos boshqa yo'q birodar. Lekin aldanmani, bas shuncha aldanganingni. Xo'p, ikkilangan birodarlar hali ham bor. Patvo qidirib yurgan hali ham bor birodarlar. o'zinglarni qiynamani. Sizlarni oyoq qo'lingizdan bog'lab ushlab turmaymiz biz. Kim qanoati yo'q hozir ham? Shu jamoat 15 yildan bos imtihon berib, berib, berib sizlarni imtihon qildik bir marta kiryapganingizda. Sizlar bu jamoatda amirini yoki mas'ullarini doim har yilda bir imtihon qilasizlar. Aqidangiz qanaqa? Nimasiz? Qanaqasiz? Nimasiz? Birodarlar, biz ham tech qo'yuni. Agar kimni qanoati yo'q bu jamoatni olib berayotgan. Aqidasi aytdik, aqidasi ahli sunna val jamoa. Aqida kitobi aqidatu tahaviyya. Sharhi Abu Ilz, Abu Ilz Hanafi shu aqidani olgan. fiqhi masalada Hanafi mazhabda yuramiz. Va uchta qolgan mazhabni ham to'la ehtirom qilamiz. Siyosatimiz shu kofirlarga qo'l bermaymiz. Bu muhojirlarni ko'chami-ko'cha godoy qilib qo'ymaymiz. Islomiy xilofatni quramiz deganmiz. Mana shu olib borayotgan sharhi ko'p buni. Qanoat qilsani birodarlar yuruvna biz bilan. Tav'an. Xursand bo'lib yuruvna biz bilan. Agar bo'lmasa bizga uchrani qochib ketmani bizni avratimizni, sirimizni hamma yoq qochib kelin oldimizga. Duo beramiz ketaveringlar birodarlar. Yaxshiroq amir topgan bo'lsani, qanoat qilsani o'sha jamoatlarga bismillah birodarlar. Nima qilasizlar? Visir-visir qilib, jamoatni ichidan kemirib, kelini bizga uchrani Duoyini ham beramiz, bismillah ketavering. Lekin mardlarcha ajrani. Alloh taolo hatto iri xotin bir-biridan ajrayotgan vaqtida ma'ruf bilan ajrasin deyapti. Yaxshilik bilan ajrasin, bir-birining aybini bekitib ajrasin deyapti. Chunki bu ertaga turmush qiladi, bu ertaga uylanadi, bir-birining aybini bekitsin deyapti. Kelinglar biz ham agar bir-birimizdan shuncha ham sangal ham fikr bo'lgan bo'lsa, bugun kelib ham fikr bo'lmayotgan bo'lsak, kelib duo olib ketaylik. Xotirjam bo'linglar. Ketaman desani sen ushlab qolmaymiz. Nimaga avval ketaman deganlar orqasidan istixborot bor degan savolga ular ahd bergandiki, biz birga bo'lamiz, bitta jamoatmiz, bayat qilamiz, bizga shariat tatbiq qilasiz degan va'dasiga biz ishongandik. Bundan baqa ham birodarlar qiynamani bizni. O'zingizni ham qiynamani. Bismillah. kim o'zini ham qanoat qilmayotgan bo'lsa, yurmani visir-visir qilib. Ede iskilar, beyda yangilar fitnasini, beyda tojiklar, beyda o'zbeklar, beyda pashtunlar, bular o'zbeklar degan fitnani qilib yurmani. Mal'um bo'lib qolsa, chunki bu fitnani qo'zg'agan kishi mal'um bo'ladi. Kelinglar bizga uchrani 500 ta bo'lmani, 300 ta bo'lingni. 300 ta bo'lmani, 100 ta bo'lingni, lekin sodiqona turinglar. shuncha yonimizda yurib yurib daftaringdan to'ldirib aybimizni ochib he birodarlar u to'ldirgan daftarda hammasi emas biz aybimiz undan ham ko'pi bor birodarlar keling bir-birimiz bilan o'sha va taavanu alal birru va taqvo o'sha oyatiga muvofiq yaxshi ishlarni yoddan beraylik har nechilda bir sizlarga imtihon beravermaylik biz sizlar jamoatga bir marta kirayotganingizda bir marta imtihon qilganmiz qabul qilganmiz pulini qural berganmiz. Ishonamiz sizlarga. Sizlar bizni har 6 oyda, 1 yilda, 2 yilda, 3 yilda bir imtihon qilaverasizlar. Aqidangiz qanaqa? Palon cho'p qoldingizmi? Piston cho'p qoldingizmi? Ha birodarlar, qiynamani. Bizni sizlardan maxfi qiladigan hech nimamiz yo'q. Hamma narsa oshkor. Faqat aytaman-ku, ba'zi bizni qilayotgan ishimizni, men o'qib aytdim. Agar shu jahillar jaholatda ko'pchilik yashagan, shularga bir istifto qilinsa-ki, biz shuncha yashil yashadik birga 5 yil, 6 yil, 7 yil va bir-birimizga shunchalik nomardliklar qildik. Shu sizlarni qonuniga to'g'ri keladimi shu o'g'irlarni, shu kisavurlarni, reketyor shu qaroqchilarni qonuniga to'g'rimi keladi desa, tupurib yoradi. "Ey senlar musulmonman deb, islomni da'vo qilib, hijrat qilib shu ish qilding bir-biringga" deb. Islomku buni oqlamaydi. Keyin agar yoqmay qolgan bo'lsa, o'sha asliku bu gap xunuk gap. Haligi Shayx Husom aytganda nimada imorat vaqtida ko'pchilik ketaman vatanga desa, kim onasini oldiga ketish xolisa ketaversin degan. Bu arab tilida juda xunuk gap bo'lar ekan. Ham birodarlar unaqangi ichimizda visir-visir visir qilib, yo'q bo'xton tuhmatlan to'qib chiqarmasdan kelinglar uchrani. Ha biz chiqishlikka yo'l topa fatvo topa olmaymiz. Tamam, bizning nizomimiz, qonunimiz shu. Chunki biz o'sha o'zimizni avvalgi aytgan gapimizga qarshi imtihon bo'lyapmiz. Sabr qilamiz, Alloh taolo sabr qiluvchidan qilsin. Yakka qolsak ham jihad qilamiz deganmiz. Inshaalloh qilamiz. Kelinglar uchrani bizga. Bir lahza ushab turmayman. Ushab turmayman birodar. Kelinglar bizni qo'ying o'z holimizga. Biz butun Yahud va Nasoro va ularga malay bo'lgan kufr bilan olishlikka ringga chiqqanmiz, maydonga chiqqanmiz birodarlar. Kim tav'an, qalban rozi bo'lib biz bilan tursa, bismillah tursin birodarlar. Bo'lmasa bizni qiynab yurmasin. Bizga uchrasin. Duo beraman, hatto yo'l kira beraman. Olib qo'yaman qayga istasa. Lekin biz katta jangni boshlaganmiz birodarlar. yo islomiy xilofat o'rnatamiz deganmiz, yo bu jamoat hammasi yo'q bo'lib ketadi deb Alloh taolaga va'da berganmiz. Inshaalloh biz va'damizga vafo qilamiz. Agar sanoqli kishi qolsagan birodarlar. Keyin bir-birimizni qiynamaylik. Muhimi munofiqatlik qilmaylik birodarlar. Chunki bir joydan tuz ichgan odam, hatto o'sha o'g'rining qissasi bor, boy podshoning xazinasiga tushib bir narsani yarab ko'radiki, tuz ekan, o'sha yerdan o'g'irlik qilmaydi. Biz ko'p ko'p pastkashlikdan qilib qo'yamiz. Keyin shu birodarlar shu ish qilmaydi. Biz Pokistonga bo'yin egmaymiz. Afg'onistonga ham bo'yin egmaymiz. Amerikaga ham bo'yin, Rusga ham bo'yin egmaymiz. Faqat va faqat Allohga itoat qilib o'tib ketamiz. Mana shu biz siyosatimiz birodarlar. Doim e'lon qilganmiz. Kurash uslubimiz shu. Jihad ham qilamiz, ta'lim tarbiya ham qilamiz, farzandlarimizni ham tarbiyalaymiz, targ'ibot tashviqot ham qilamiz. ansonlar bilan ham ishlaymiz. Qo'limizdan kelgancha vajibatimizni bajaraveramiz. Lekin kelinglar, mardlarcha yuraylik. Bir-birimizga pastkashlik qilib qo'ymaylik birodarlar. Lekin kelinglar, jamoatni ichidan yemirib bermani. Jamoatni ichidan yemirib bermani. Jamoat bir doim aytilgan farishta emas, kamchiligi bor, xatosi bor. Lekin xato kamchilik to'g'irlashlikni o'zini fiqqi bor birodarlar. o'zini yarasha odobi bor, axloqi bor. Oddiy bir misol, bir ota farzandlari bor uni, bo'yiga yetgan farzandlari bor. U otani yana bir otasi bor, ya akasi bor kelib turib shu birodariga yo farzandiga nasihat qilmoqchi bo'lsa, farzandlarni chiqarib olib shu uydan tashqariga o'ziga alohida nasihat qiladi. Agar bu farzandlarni oldi buni obro'si to'kilib qolsa, ertaga buni so'kib qattiq tegiladigan bo'lsa, ertaga u farzandiga gap o'tqiza olmay qoladi u. Shuning uchun bu jamoatda o'zini amiri bor, o'zini shar'iy ahli ilmlari bor, o'zini qo'mondonlari bor, o'zini mas'ullari bor. Bu jamoatni tashqaridan turib, tashqaridan turib aql o'rgatishlikka yo tashqaridan chiqib bu jamoatning ichki ishlar aralashishlikka hech kimga biz yo'l bermaymiz. Chunki biz taniganmiz, hammasiga baho berib qo'yamiz kim qanaqa. bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.